Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 1-ն է, տարվա 32-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1411 թվականի այսօր ավարտվեց պատմության մեջ մեծ պատերազմ անվանումը ստացած պատերազմը Լիտվայի մեծ իշխանության եւ լեհական թագավորության միջեւ։ 1865 թվականի հենց այսօր Աբրահամ Լինքոլնի հրամանագրով Միացյալ Նահանգներում վերացվեց ստրկությունը։ 1896-ի այսօրը կայացավ իտալացի երգահան Ջակոմո Պուչինիի ամենանշանավոր օպերաներից մեկի Բոհեմի առաջնախաղը։ 2003 թվականի փետրվարի 1-ին թռիչքի ժամանակ պայթեց NASA-ի կողմից ստեղծված առաջին Space Shuttle Columbia-ն։ 2008 թվականին Վիքի ճամփորդություն ուղեցույց նախագծի հիման վրա տպագրվեցին առաջին ճամփորդական ուղեցույցները։ 2012 թվականի այսօրը Եգիպտոսի Պորտ Սայիդ քաղաքի մարզադաշտում ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով մահացավ 70-ից ավելի մարդ։ այսօր ծնվել են 1868-ին քաղաքական գործիչ Հովանես Քաջազնունի։ Նա Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետն է։ Հայականավոր քաղաքական գործիչ, Անդրկովկասի Սեյմի անդամ Քաջազնունին եղել է նաև ճարտարապետ, որը մեծ հետք է թողել Բաքվի, իսկ այնուհետև նաև Հայաստանի ճարտարապետության վրա։ 1897-ի այսօրն է ծնվել խորհրդային Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ Հովսեփ Կարալյանը։ Նա Փարաջանովի Նրանգույնը կինոնկարի զգեստների էսքիզների հեղինակն է։ Զբաղվել է նաև գրքի գրաֆիկայով եւ պլակատով։ Հանրապետական, համամիութենական եւ արտասահմանյան ցուցահանդեսներին մասնակցելուց զատ ունեցել է նաեւ անհատական ցուցահանդեսներ Երևանում, Մոսկվայում, Նովոսիբիրսկում։ Նրա ստեղծագործությունները այժմ պահպանվում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Մոսկվայի Տրետյակովյան պետական պատկերասրահում, Արևելքի ժողովուրդների արվեստի պետական թանգարանում, Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում, Թումանյանի տուն թանգարանում եւ բազմաթիվ մասնավոր հավաքածուներում։ 1901 թվականի փետրվարի 1-ին է ծնվել ամերիկացի դերասան Կլարկ Գեյբլը։ 1930-ից 40-ական թվականների Գեյբլը Հոլիվուդի ամենահայտնի դերասաններից մեկն էր։ Նրան հաճախ անվանել են Հոլիվուդի արքա։ Խաղացել է 80-ից ավելի ֆիլմերում առավել հայտնի է դարձել Կամուց քշվածները, Մոգամբո եւ դա տեղի ունեցել մի անգամ գիշերը ֆիլմերից։ Վերջին ֆիլմի համար ստացել է Օսկար լավագույն դերասանի համար անվանակարգում։ Ամերիկյան կինոակադեմիան իր ամերիկյան բոլոր ժամանակների ֆիլմերի 100 մեծագույն աստղերի ցանկում նրան ընդգրկել է 7-րդ տեղում։ 1920 թվականի այսօրն է ծնվել Չինցագումո ֆրանսիացի նկարիչ Ցիաո Վուկին։ 1926 թվականին ամերիկացի լուսանկարչուհի Վիվիան Մերը։ Կյանքի մասը նա ապրել է Միացյալ Նահանգներում եւ Ֆրանսիայում։ Միացյալ Նահանգներում 40 տարի աշխատել է որպես երեխաների դայակ։ Այդ տարիների ընթացքում նա լուսանկարել է շուրջ 150.000 լուսանկար հիմնականում Նյու Յորքում, Չիկագոյում եւ Լոս Անջելեսում, ինչպես նաեւ աշխարի տարբեր երկրներում։ Մերի լուսանկարների մեծամասնությունը մնացել է անհայտ ու նույնիսկ չմշակված միջև այն պահը, երբ նրա ունեցվածքը վաճառվել է։ Ջոն Մալուֆ անունով մի պատմաբան ու կոլեկցիոներ ուսումնասիրել է նրա աշխատանքներն ու սկսել հրապարակել դրանք առցանց 2009 թվականին Մերի մահից որոշ ժամանակ անց։ Կաջ ժամանակում նրա աշխատանքների նկատմամբ առաջացել է մեծ հետաքրքրություն։ 1937 թվականի այսօրն է ծնվել գիտնական Կարեն Ղուղազարյանը։ 1954 թվականին Արցախյան պատերազմի մասնակից հերոս Արցախ գնդի հրամանատար Միքայել Ապրեսյանը։ 1984 թվականին հայ ֆուտբոլիստ Բանանց ֆուտբոլային ակումբի կիսապաշտպան Արարատ Արաքելյանը 1992 թվականի այսօրն է ծնվել մեկ այլ հայ ֆուտբոլիստ Բանանց ֆուտբոլային ակումբի դարպասապահ Արթուր Թորոյանը։ Այսօր փետրվարի 1-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 333 օր։